Si usted tiene muchas ganas de aplaudir, si usted tiene muchas ganas de aplaudir, si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de aplaudir. Si usted tiene muchas ganas de estornudar, ah, si usted tiene muchas ganas de estornudar, si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de estornudar. Si usted tiene muchas ganas de asustar. Si usted tiene muchas ganas de asustar. Si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de asustar. Si usted tiene y yo tengo muchas ganas de jugar, la canción va a continuar. Si usted tiene muchas ganas de chistar, si usted tiene muchas ganas de chistar, si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de chistar. Si usted tiene muchas ganas de reír, si usted tiene muchas ganas de reír, si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de reír. Si usted tiene muchas ganas de llorar, si usted tiene muchas ganas de llorar, si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de llorar. Si usted tiene y yo tengo muchas ganas de seguir, la canción será así. Si usted tiene muchas ganas de festejar, si usted tiene muchas ganas de festejar, si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de festejar. Si usted tiene muchas ganas de tocar el timbre, si usted tiene muchas ganas de tocar el timbre, si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de tocar el timbre. Si usted tiene muchas ganas de saludar. Si usted tiene muchas ganas de saludar. Si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de saludar. Si usted tiene y yo tengo muchas ganas de descansar, la canción termina acá. Si usted tiene y yo tengo muchas ganas de descansar, la canción termina acá